I'm gonna pick you up and take you far away from trouble, my love. played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. dark of the sun. Uh, också eftersom Sverigedemokraterna är emot det. Så det, har man väl satt sig i en tänkbar regeringskonstellation då måste man ju vara förhandlingsvillig annars blir det ju ingen regering. Det ligger ju i sakens namn. Men det här att man inte vill eh, förhandla med det i media som Sabuni uttrycker det här att tala om för väljarna var man står. Hur tydligt eller otydligt blir det för väljarna? Ja, det har väl två orsaker. Det ena är, precis som Nyamko Sabuni säger, att man är inte någon särskilt bra förhandlar om. Man har berättat om alla sina röda linjer offentligt i detalj i alla konkreta frågor. Den andra är att detta är ju nu ett sår i hennes parti och eh, varje sån här ståndpunkt som man skulle förklara sig villig att förhandla på skulle ju strö väldigt mycket salt i det såret i ett väldigt känsligt läge. Så att, eh, men det, det, är ingen tvekan om att de som inte har tyckt om det här eh, beslutet som fattades i söndags kommer ju att försöka dra upp de här linjerna inte minst på partiets landsmöte i höst och försöka så att säga, spärra en del dörrar för partiledningen i eventuellt samarbete i ett nytt läge efter nästa val. Ja, för ni har, nu talar de om att e- e- ena partiet här, men det låter på dig som att striden kanske inte riktigt är över än, eller? Nej, det är det nog inte, men samtidigt var ju segern eh, för Sabonis linje i söndags var relativt övertygande. Det, beroende på vilken av de här omröstningarna man väljer så var det ju mellan 60 och 66 procent som stödde henne. Och det gör väl att eh, partiledningen har ett visst självförtroende att gå vidare och att man inte så att säga ska få motsatt beslut på landsmötet. Men man kan ju tänka sig att de som inte tyckte om det här kommer ändå att försöka utnyttja de oklarheter som har funnits kring de röda linjerna för att försöka förtydliga dem på ett sätt som gör att det ändå då man hamnar i situationer där det blir ganska... Att vara den här lilla vänstern i en högerkvartett och för sina linjer med tanke på att de andra tre ju faktiskt redan har ett samarbete så kommer Liberalerna ganska sent till middagsbordet här och får finna sig i en del. Man kommer inte kunna rulla tillbaks det som man redan har inlett här. Det blir svårt att säga till Jimmie Åkesson att nej, nu får du inte längre vara med och, och förhandla i förväg som vi har sagt. Eh, för nu kommer Liberalerna stopp för det. Det kommer liksom inte riktigt att fungera så för det kommer inte moderater och kristdemokrater heller att vilja hjälpa henne. Det säger eh, Thomas Ramberg som är Ekots inrikespolitiska kommentator. Tack för att du var med. Tack också till Liberalernas partiledare Brasilien för presidenten där Jair Bolsonaro har inom loppet av någon dag bara bytt ut sex ministrar i sin regering, däribland försvarsministern, utrikes och justitieministern. Eh, för Bolsonaro, som fått utstå mycket kritik hur han hanterat pandemin, så kryper hot om riksrätt allt närmare. Och även om det inte blir verklighet, så till val höst, hösten 2022. Lotten Collin har vi med oss nu, eh, radions tidigare latin Amerikakorrespondent. Eh, vad är det till att börja med som gör att sex ministrar byts ut nu på så kort tid? Ja, alltså vissa av dem byts ut i en sorts rockad, det vill säga de byter post och andra tillkommer eh, och behåller kontrollen kan man väl säga rent politiskt över eh, justitieministern och ytterligare en polis. Eh, hon brukar kalla dem Ramit Reger höger vänster och den gruffa eh, de senare inför riksdagen hur han då panfala i, i bra ett offret var då inte den Rocket vill insåg nog PAS att han eh, ger dem en del av det är bakgrunden som här regeringen som... Eh, det handlar om att han ska skulle ställa honom i... riksrätt då vill försöka Vad handlar det om? Man brukar väl säga att eh, fortfarande ändå har starkt stöd. Han brukar väl säga så inte en tredjedel av brasilianerna eh, stödde eh, han. Har eh, minskat i takt med den här och det börjar pratas allt. Man, man kanske så att då börjar man den här riksrättens förutsättningar. På en politisk är ett väldigt starkt men det försvarar sig. Död, ekonomiskt vikt och till ett läge ...så talar väl mycket om hur den har dykt upp på den plats. Det får mest relation Ja, och det är vaccin nu efter klockan 17, ja, men att de själva vaktkoden. Den danskarna åkte till Israel och samarbetar sedan med Rytnik-vaccinet. Men Mark drickvatten. Rätt... till och det ska ju vara ett vaccin som är vid beredskap. Så blev från två av Is Kristersson och statsminister Sten de ryska vaccinen ...är er gjorde jag istället för att vänta. I dags fyra vaccin som är god EU. De finns det avtal med företagen om köper och doserna för... UFO som inte har beställt sin andel. Vaccinen har rätt ut och försöka en hand. Vaccinsrön. För de EU förhandlar för de företagen. Då ska man inte ha Däremot Därför att Knarrult behöver pressa företag eller skriva. Då är det inte att göra någonting som hindrar länderna och Sverige skulle skriva Slovak och omgivet eh, av det ryska vaccin, kinesiskt vaccin. Ej alltså med kinesiskt vaccin, men om det lämnade en enligt riktning. I så fall att landets läkemedelsverk godkänna utan att genom vanliga kontrollerna. Samtidigt kan man konstatera att den inledandes som fanns då kinesan mer dokument och nu jag vet nu vaccinationen på Milla. På Danmark. Det finns många länder som har dött och som verkligen varje fram mer vaccineringen. Ja, den statsministern mötte Israel som redan vaccinerat sin befolkning genom ut med uppström tycker inte att det visar på ett särskilt... Det uppfattas som kraftigt land då. jag styr mig igen. Det är okej, okay. kanske inte. men då är jag i så fall övervägt resan. Kina eller Indien ut. Man måste ju prata om tillverkande som den där ministern hoppas kunna bygga brickan. Och just detta, egen tillsyn, har blivit viktigare, hindrar läkemedels från landet från att exportera tillgång till de äldre dropparna. Samma sätt hörs ibland. Tunisia sitter i EU för kristna. We are endless exporting and we cannot vaccinate our... Frestelsen är förstås stor, att åtminstone för de alla läkemedel idag inte avtal med EU efter att vaccinet vid gränsen. Det handlar i första hand om Seneca och Storbritanniens i EU är att vaccinationen i England har stannat. Det sticker ju att, att vi har givit e EU samtidigt. Så. Och i förra veckan kommissionen möjligt stoppa varor som själva utat om exportrestriktioner. Dessutom ska export kunna stoppa vaccinera en större befolkning. Sverige är länder som ogillar av hand. Men försvar så kom hit. This is a, uh, to punish any country. Strongest supporter war is a small... Det är inte menat land, säger journalen. Men handlar alltså på Storbritannien om Astras riker. Men ska premiärministern nekar att landet har förbud. För att förstå det här måste med läkemedelsbolag, enligt Richard Bergström, att ert läkemedelsbolagen enligt den tiden däremot var banan en avtal som sett vaccin levererat företaget för export och Richard som är vår man rummen där avtalsbolagen skriver sådana avtal. Det var inte aktuellt för EU att ta kontrakt som kan, jag tycker kan uppfattas som ganska själviska. Så länge som Moderna levererar och sen nu Janssen levererar enligt sitt kontrakt så är det väl rimligt att man även försörjer övriga, övriga delar av världen. Är man inte följer sitt kontrakt så man kan ta till åtgärder. Så resonerar jag i alla fall. Och nu avtar 3 miljarder vaccin. Men vi har ändå tvingats vänja oss vid krångel och för... oftast handlar det om länder som inte om leveranserna. Men inte sällan krånglar tillverkningen. Och på den punkten är Christian Danielsson, som är chef för EU-kommissionen i Sverige, självkritisk. Så här sa han i Ekots lördagsintervju nyligen. En sak som jag tror vi missbedömde i någon mening, det var hur svårt det är att helt enkelt producera vaccin. Det här är 400 komponenter och allt ska fungera. Det är alldeles klart att den missbedömningen gjorde väl också läkemedelsindustrin. Så att eh, vi var lite för optimistiska. Och att vuxna i Sverige skulle vara färdigvaccin i sommar. Se nu när... Hallå, hallå. Hur mycket senare blir det inte, tror Richard Berg. Långshyttan govar. Säringstationen i Långshyttan. Anrop. Tillgång till vaccin. Vi vet att de finns här. De är jättebra. Så det är, det är, det är en otålighet. Och, men samtidigt då, att det är så mycket som kommer. Det är bara de som vill roa sig och kanske då boosta moralen lite grann. Hemsida och titta på prognoserna för leveranserna. Det är faktiskt en trevlig läsning med miljontals doser som kommer. Så att de kommer, vaccinen till alla kommer. Reporter här var Si Holmgren och på Sveriges Radios webb och i vår app där kan du hitta ett alldeles avsnitt av Europapodden som den här veckan handlar om just vaccineringen. Då ska det handla om sjukförsäkringssystemet för försäkringen gör i många fall inte tillräckligt bra utredningar innan de ger avslag på sjuk eller aktivitet. Det här med Inspektionen för socialförsäkringen. I nästan hälften av de granskade fallen så kunde utredningen ha varit bättre och i 11 av fallen är utredningen att eh, åtgärder som inte gjorts eller som gjorts på sätt sannolikt skulle kunna ha påverkat beslutet enligt tillsynsmyndigheten. Vad Försäkringskassan svarade i P1 Morgon i morse det är ju alltid en, en, så att säga, en avvägning mellan att, att göra saker tämligen... De förmåner vi håller och, och att köra utomlands förmåner vi håller på med, där är människor också beroende av att pengarna kommer ut och utbetalningar kan ske fort. Så det är alltid en, en blandning mellan att, att eh, ha en, en i verksamheten, att meddela. Sten Eriksson hörde vi där som är kommunikationsdirektör på Försäkringskassan. Och nu har vi med oss socialförsäkringsministern, socialdemokraten Ardalan Shekarabi. Välkommen till Studio 1. Tack så mycket. Nöjd snö. Riktigt tur. Eh, alla av länet. Men under dagen så kommer det att bli uppehåll och ibland så kommer faktiskt vara mestadels sol. Temperaturen kommer att hållas och 10 plus grader med en nordvästlig vind. Och sol i Hälsingland men finns också risk för ganska friska vindbyar gäller eh, vinden. Så, så där har vi vädret och trafiken, Sanna Martin. Hur ser eftermiddagsrusningen ut den här tisdagen? Inte någon eh, större rusning faktiskt, men på riksväg 56 eh, mellan Valbo och söder om Överhärde eh, avstängt i höjd med, på grund av en ny vattenledning här och det här kommer fortsätta ett tag framåt. Annars inte så mycket att rapportera om utan du som är på vägen, tipsa gärna om det händer 0344. 4 Gävleborg, Sveriges Radio. Ja... Eh, Ja, det blev äh, äh, sol. Mycket roligt. Ja, solen tittar fram, men icke så tog det lång tid att komma ut och så. Det var mörkt ute. I morse så svart. Grått och mulet. Det tog lång tid innan det började att ljusna så man kunde ta sig... Det. Eh, alltså tisdagen den 30 eh, mars 2021. Det var ju kul att solen tittade fram idag. I Långsötan, men det gjorde den absolut inte väl. Jag var ute. Dessutom fick jag vänta väldigt länge också innan det började att eh, ljusna idag. Det var väldigt mörkt ute på morgonen och så men till slut så kunde jag ta mig ut. Och mycket moln och så. Grått och så och så nordiga vindar och så men eh, Faktum är att det faktiskt sprack upp eh, idag men inte väl när jag var ute men eh, kom fram. Uh, nu har det släppt också med snö och is på mm, elljusspåret här i Långsuttan. Det har helt där. Ja, jag har inte gått 2,5 kilometer men det gick en liten bit och där var det helt släppt. Och sen sväng vänster här på elljusspåret och till en eh, vandringsled som går strax norr om Långsuttan. Som väntat så var det lite blött. Och ledigt där för att det har legat med snö och iskan. Eh, så det har inte torkat upp riktigt. Eh, men hyfsat ändå. Såg en dokumentär också igen om punkmusiken och så men det där med punk direkt, jag hade väl <laughs> kanske eh, någon singel med sex pistols och så men inte egen några punkplattor och så. Jag kan har inte ens en skivspelare så, för den har ju gått sönder och slängt såklart. Men punkrocken var som jag gillade. Eh, kassettband har jag också från Peter Punk Andersson i Uppsala. Han är ju självklart död men eh, kassetter är jobbiga men sådana här eh, eh, olika grupper. Men punken försvann ju ganska vi sett här. Faktum är att jag hittade också ett mycket märkligt föremål ute i skogen idag. Sån här en, eh, plastlåda som man brukar förvara bröd och så annat på. Med ett företagsnamn på. Som jag tills vidare lagt på en stor sten i skogen och vid tillfälle ska hämta upp. Och slänga i närheten av de här sopbehållarna som finns på Polhemsgatan och sen får Eh, fastighetsägarna ta hand om detta faktiskt. Den här behållaren för grovsopor är ju eh, borta. Den fanns ju här förut men den finns inte kvar. Eh, det är kyla säga, det är kallt, kall luft på gång här. Det var tillfälligt som det var ganska så milt nere i Skåne. Eh, vi strömmar live från Långsötan här. Med eh, referensinspelning också och via bara stream. Eh, och eh, vi har två sådana igång som eh, direktkanaler här. Eh, direktkanal 5.radiostream23.com eh, kanal 5.radiostream23.com ehm, och sen, ehm, sen har vi också 4.caster.fm Vi har två direktkanaler igång här med stereo mix-signal. Du har direkt, direktkanal 5.radiostream123.com och direkt fm. Klockan 16.45 svensk sommartid. Fransk författare får årets pris till Astrid Lindgren. Vi närmar oss slutet på Madde. Ehm, 30 mars, tisdag här, <clears throat> vecka 13. Holger och Holmfrid har namnsdag idag. Ehm solen tittar ju fram men då hade jag redan kommit hem. Gick min vanliga norra sväng och så. Eh, höll jag på att säga men det var inte riktigt så bra för att jag kunde ta mig fram på Eljusspåret och sen följa en vandringsled som går strax norr om Långsötan helt enkelt och eh, man kan komma ut vid Hyttgatan, backen. Och vandringsleden var ju som väntat ganska så blöt. Bara för någon tips så låg det fortfarande kvar snö och is på delar av de här eh, vandringslederna. Eh, det var ju också en eh, tämligen eh, blåsig dag med eh, ganska så hårda och eh, besvärliga nordliga vindar. Sen eh, blev det också lite grann på eh, ICA-butiken och så. Man fick ju panta några flaskor och burkar där i en liten lokal. Och sen in i själva ICA-butiken och handlade något där. Eh, och sen hem i blåsen och så, men jag tog det lugnt här. Där finns det gamla gubbar och gummor som verkar pigga. Eh, säkert sju år och är ute och rör på sig och man eh, det var någon personal också som drog en gubbe i rullstol också. Björkalén. Sån här eh, hemtjänst och så som sköter om människor som rullar i rullstol Det till äldreboende där. Vi I Björkalén bland annat. Eh, det är väl en 40 lägenheter kanske och där i då äldreboendet eh, Granen. I Långsödranen har ju rivits redan som var. Det var ju tre olika hus där som fanns förut eh, borta. Eh, och eh, hundratals med lägenheter och olika eh, fastigheter i Långshyttan är sedan länge borta. är Rivet. Polisstationen försvann på 80-talet. Tydligen och så. Mejeriet försvann då. Järnvägen försvann ju till Byvalla 64 men bruks vidare till november 71. Man växlade med ånglok. Man växlade med ånglok i Långsuttan till november 71 på bruksområdet men sen var det definitivt slut med detta också. Sen började man riva upp de där sista spåren och så. Jag kan ju kolla läget också här. Ehm, på norra Gotland och där är det ju ehm, webkameror.se som har två kameror igång i samarbete med Region Gotland. Live, levande eh, och det är varje sekund. Man kan se hur vattnet rör sig, det verkar blåsigt också. Eh, Trafikverket upprätthåller sig med vägfärjor där. Till Fårö. Hur många som bor på Fårö kan man undra. Vi har också sköt lite uppdateringar och sånt som måste ske här av hemsidor och bloggar och eh, eh tagit ner eh, tagit ner eh, tagit ner eh, måndagens upplaga av eh, eh, Kväll med Svegot. Jag kommer att tänka på att Sverige vaknar finns också att ta ner. Eh, men detta har jag icke hunnit eh, med faktiskt här. Eh, jag eh, sökte just på Fårö faktiskt här. Eh, Fårö är en eh, ö nordost, nordöst om Godde. Fårö utgör en egen socken. Invånarantalet ska vara 400 miljoner eh, daterat 2014. Eh, ja, det bor strax under personer på Fårö faktiskt och förbindelsen upprätthålls med vägfärja och Trafikverket. Det är 14 eh, kvadratkilometer stort. Men jag kan tänka mig att eh, befolkningen ökar på sommaren. Eh, det här var ju bofasta, men säkert ett stort antal fritids. Och sen kommer också en hel del turister också normalt sett i alla fall på sommaren. Men hur det blir och så vet man ju inte som det är. Eh, det är eh, Pandemira. Jag hittade också upplevfårö.se också här faktiskt. Om du vill veta mer om den här ön Fårö. Kvinnan på tvåan var förut eh, högt uppsatt inom Centerpartiet, Lena Ek men har lämnat eh, de uppdragen. Men jag känner igen henne från Centerpartiet. Hon har någon slags eh, hög position förut eh, inom Centerpartiet. Att det är blött på skogsvägar och byvägar och att det kan vara blött på vandringslederna är någonting som kan ställa till det faktiskt här. Det har ju inte torkat upp riktigt ordentligt nu det eh, kommer att eh, göra. Men det tar ett tag innan det har torkat upp helt och hållet här. Sen eh, snön och isen har försvunnit bort. Det är ju så faktiskt varje vår att det är ganska så blött ute i skogarna. Rent allmänt. På vårkanten eh, vård, eh, snödroppar faktiskt som jag har sett idag. I Långsuttan. Eh, snödroppar har jag sett. Men inte i skogen tomt i eh, sett snödroppar. Och jag har för mig så, ja, jag har även sett eh, svanar Eh, jag råkade titta upp och så så att jag såg ett antal eh, svanar som flög. Som eh, flög över Långsötan idag. <laughs> Svanar flög över Långsötan idag. Ett antal. Eh, så att det var ett vårtecken faktiskt och så var det ju. Men det var ganska hårda, friska, kyliga eh, nordliga vindar idag. Hårda, nordliga, friska, kyliga vindar. Eh, som jag tyckte ställde till det ganska ordentligt. Här får man se ångtåg också på åttan. Ja, det hade vi inte i Stockholm. Det var inga ångtåg. Det var statens järnvägar och SJ där och ja. Eh, så. Men eh, det var ju så det började ju. Eh, redan på 1800-talet. Det var då som järnvägarna började byggas i Sverige som alla vet. Med ångtåg. Kol och vatten. Men det finns ju också museiföreningar som håller på med sånt eh, på eh, sommaren. Och kör ångtåg och så, och gamla rälsbussar och så. Men eh, pandemin har ju ställt till det verkligen. ingenting är ju som normalt längre här. Och sen år 2020. Allt är ju väldigt, väldigt eh, eh, annorlunda. Och det är väl osäkert hur det blir med framtiden och så. Jag har ju noterat från SVT, nyheter, appen och så att det tydligen är uppgång och så, det är ju fler som drabbas nu. Det går uppåt. Så att det är hårt läge för sjukvård och så. Här kan man faktiskt eh, på en inofficiell besöksguide eh, få uppleva Fårö faktiskt här. Eh, uh, Fårö.se där. Uh, ni förstår vad jag menar. Det är alltså inte en officiell eh, webbsida. Här. Direktradion Långsötan. Mårten Sandén sitter i juryn för Alma-priset. Uh, här visar man bilder och så, sevärdheter och så och bor strax under 500 personer på Fårö. Siffran är från 2014 där. Och... Eh, jag är säker på att befolkningen ökar kraftigt på Fårö under sommaren. Med säkert hundratals människor som har sommarstugor och fritidshus där. Plus alla turister kommer dit under sommaren. Det är ju känt som turistmål. Eh, så. Det är någon som har skapat den här eh, webbsidan också. Eh, Fårö kyrka också, egen socken. Planer finns också på en fast förbindelse faktiskt mellan Fårösund och, och Fårö där. Vi ska ju ha ett litet blandat eh, innehåll. Vi har sändningstillstånd också här. Tillståndet eh, heter Sverigekanalen. Det är namnet på det här tillståndet. Och eh, tillståndet för den här radiostationen, Sverigekanalen, har vi haft nu sedan 31 eh, mars eh, 2014. Imorgon har vi haft tillstånd i sju år faktiskt. Åren går verkligen. Helt fantastiskt kul. Men det tekniska har varit mycket besvärligt och så. Jag orkar inte dra upp det men det tekniska har varit väldigt eh, besvärligt här. Man skulle kunna tro att jag kan hantera mycket teknik och så, men har ju krånglat. Mycket, mycket har också gått sönder och så, så att det har ställt det för mig här. Jag har fått flytta på saker och koppla om mängder av kablar här för att eh, det har gått sönder helt enkelt och så. Mycket tekniska saker är också borta eftersom det har gått sönder helt enkelt. Så det har varit en hel del teknikstrul och tekniska problem faktiskt och det har inte varit roligt. Fyra datorer blev två men vi kör med det vi har och även bilar också kan också strömma. Mycket bas idag och det klarnade upp det. Men eh, då var jag redan, redan hemma faktiskt. Men jag klarade upp idag. Jag kunde ju se att det var lite uppklarning på gång men att det skulle bli så soligt som det blev det hade jag inte trott det. Men det blev en riktigt solig men blåsig eh, dag. På tv så mördas det flitigt på löpande band och ja, liken staplas på varann. På Gotland finns något på Gotland finns någonting som heter raukar. Eh, vad det är egentligen kan man undra. Det låter mycket konstigt och ser väldigt underligt ut. Men som sagt för befolkningen på Gotland och eh, eh, även på Fårö ökar ju faktiskt under sommaren. Många har ju också sommarstugor där, där nere och man ser de här orterna som turister också där. Men nu är det ju pandemin till det här. Eh, red faktiskt. Den här sidan eh, upplever fåre.se är alltså inte anonym, eh, inofficiell. Han eh, bedömer WHOs experter som extremt osannolikt. Men kan man slå fast då var viruset kommer ifrån? Fortfarande inte helt säkert, men i rapporten så nämns fladdermus och djuret myrkott där eh, ett av djuren kan ha fungerat som ett slags mellandjur eh, för, för viruset. Och en annan hypotes som ehm, tas upp som bedöms som mindre sannolikt är att virus ska ha kommit från fryst mat. Eh, var det någonting det här har ju varit en stor fråga, var viruset kom ifrån. Var det någonting mer som eh, kom fram under den här presskonferensen som var intressant tycker du? Ja, alltså i de här genetiska analyserna av de allra tidigaste fallen i, i, december 2019 så har de hittat fall som inte är kopplade till hunan i, i Wuhan som alltså har utvecklats någon annanstans. Och det här vill de gärna forska vidare på, säger de. Thomas Hellmark säger det, reporter på Ekot. Tack så mycket för att du var med här i studion där vi har fler gäster. Ja, Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, eh, finns med nu. Eh, vad säger du om de här slutsatserna från WHO? Nej, men de är, verkar ju fullt rimliga. Eh, man har ju tittat på olika möjliga aspekter på hur ett virus eller en bakterie då vandrar från djur till människor. Och det är väl de här huvudspåren som de pekar på som är de möjliga. Eh, och det är väl ingenting som är speciellt överraskande i detta, förutom möjligen det att det som man väl har misstänkt tidigare att Wuhan-marknaden inte var första gången man hade spridning. Att det verkar nu obviera så att säga att det har funnits en spridning tidigare och det stämmer väl ganska väl med en del spridda rapporter här och där om fall innan också. Det här att, att, få ett, eh, och söka ett, ett, ett, svar på virusets ursprung, alltså hur viktigt är det att få svar på den frågan? Ja, för hanteringen av pandemin är inte viktigt alls skulle jag vilja påstå. Eh, det är, nu har vi ett virus som är anpassat till människa. Var det kommer ifrån från början är av mer akademiskt intresse. Men eh, den intressanta aspekten är väl liksom för framtiden och lära sig övergångarna. För vi har ju inte väldigt många övergångar som vi har kunnat observera på det här detaljerade sättet som vi gör nu. Det är väl egentligen coronavirus som slår som vi och då när de väldigt sällan är man är där så att vi åtminstone det. Just det som ni presenterar av antalet med du utspridning. Då ska vi höra vi ska ha strax smittspridare. De har sett ut nu och det har gått ganska snabbt. Efter en rejäl topp sjönk många då eh, Rafael Cavan sa för en februari. Noll pass, dryg parade räntor. Eh, när vi pratade med och där vi eh, från det här ändå räknat med en våg ganska fort. Va? Var du sista veckan? Du är den beror? Eh, jag tror alltså framförallt en variant, Echodan som immare, den mer smittsam. Eh, den har tröttnat nationen rekommendationen av varianter som... Var ni inte Anders Tegness i Saring, varför? Det tror vi eh, precis som att den är. Exakt hur mycket mer vet vi inte, det verkar olika olika. Eh, och sen har vi uppenbarligen en paket även i Sverige. Och den här <clears throat> den har ju visat sig gå i sådana här på ner. Och det är säkert väldigt mycket kopplat till hur pass orkar, hur mycket vi håller. det här är ju en utveckling som i stort sett hela världen nu skulle vilja påstå. En ganska snabb ökning i, inom många av EUs länder eh, och även i andra delar av världen. Så att det är inte något unikt svenskt fenomen utan det är någonting som vi delar med, med många just nu. Men om det är så som det vi ser nu, en, en snabb ökning av smittspridningen, ett ökat tryck inom sjukvården, en trötthet hos befolkningen så som du beskriver. Eh, vi har ju haft en rad restriktioner, råd, rekommendationer under ganska lång tid nu. Ändå sker detta. Eh, vad finns det mer att ta till i det här skedet, Anders Tegnell? Ja, det är en väldigt bra fråga vi kan ju då försöka se hur det ser ut i resten av världen. Vad är det man försöker med och får man effekt med olika saker? Och det, det, det är länder som har väldigt omfattande nedstängningar nu, som Frankrike till exempel, ser ju precis samma utveckling som Sverige. Eh, så i grunden så handlar det nog inte om vilken typ av åtgärder vi har på plats utan i grunden handlar det alltså i vilken utsträckning kan vi på olika sätt övertyga folk om hur viktigt det är att hålla, hålla isär hålla avstånd, eh, inte skapa en massa nya kontakter, inte gå tillbaks och sätta sig på arbetsplatsen igen även om det är extremt tråkigt att sitta hemma under så här långa tider. Det, är, det är där vi är någonstans. Det är liksom det. Eh, den här smittan sprids när man träffar varandra. Eh, och det är egentligen grunden ganska enkelt. Det är det, de träffarna vi måste minska på. Och det kan man försöka med många olika metoder. Vi har ju varit ganska framgångsrika i Sverige genom att dämpa de här vågorna gång på gång. Men nu är uppenbarligen väldigt många så trötta så att eh, man inte riktigt orkar längre. Men menar, det... du, att det hand, menar du att det handlar, handlar då framförallt om någon slags att informera, det handlar om eh, människors eget ansvar eh, i allra största utsträckning, att det går inte att liksom komma med nya regler, restriktioner, förbud och så vidare. Det, det funkar inte. Nej, det är väl i alla fall erfarenheterna från många andra länder som har jobbat mycket mer på den här förbudsvägen än vad vi har gjort i Sverige. Att de, de ser ju precis samma utveckling som vi ser i Sverige nu. Eh, man måste försöka hitta sitt system för att få en, en följsamhet i detta. Eh, och Ska man göra det genom att ha utegångsförbud på nätterna eller ska man göra det genom att försöka verkligen övertyga folk om hur viktigt det är att vi, vi nu håller isär, vi håller oss hemma och jobbar. Eh, det måste man ju se i varje land vad man kan komma längst med. Eh, vi behöver definitivt jobba mer med det i Sverige för att återigen skapa eh, den förståelse vi har haft för det här tidvis. Och problemet är ju när vi är i det stadium som vi är just nu och följsamheten börjar vika. Eh, då händer det väldigt mycket för att följsamheten behöver bara minska lite grann. Så den kontaktintensitet som vi pratar om som är någon slags mått på hur stor risk det är för smittspridning i samhället. Den behöver bara öka lite för att det ska få väldigt stora effekter för att när vi redan ligger på höga nivåer då hoppar man väldigt snabbt upp till ännu högre nivåer. Så det är tajmingen som är fel eh, med just att vi tröttnar nu eh, för den får väldigt stora effekter. Men som sagt var, det är ju många länder som kämpar med samma och vi, vi behöver verkligen hitta olika vägar fram och jag tror att vi måste inse att det här är inte ett problem bara för den smittskyddsansvarige eller för sjukvården någon annan utan det här är ett problem som hela samhället måste ta hand om och det är väldigt viktigt att man ute överallt eh, verkligen jobbar med det här tillsammans. Vi vet ju att många verksamheter sköter det här rätt bra men att man är rätt frustrerad för att eh, folk följer ändå inte de här. De går och handlar flera mm. stycken och eh, Eh, man träffas, vi kan ju också se i smittspårningen att man börjar träffas mer och mer och man går mer och mer tillbaks till arbetet. Eh, och det är det vi behöver hjälpas åt med, att få en acceptans för att så kan vi inte ha det just nu. Du låter frustrerad. Nej, inte frustrerad. Jag inser att det här är inte, det är jobbigt för oss alla. Är, alla är involverade är det jobbigt för. Men, men som sagt var, just nu så behöver vi verkligen bita ihop under ytterligare en period för att klara av detta. Det, det finns liksom ingen ingen enkel lösning på detta. Det är inte att sätta på munskydd eller ha nattliga utegångsförbud eller stänga gymmen eller något sånt kommer inte att lösa det här. Eh, utan vi, det, det, måste lösas genom att vi alla gemensamt eh, verkligen tar det här ansvaret och håller avstånd till varandra. Mm. Men du, kort här på slutet. Jag har hört många som säger Fast om vi hade ett slutdatum, om vi visste när vaccinet kom, om vi visste när vi kan sluta med det här, då hade det varit mycket lättare. Har du något svar mm. på den frågan? Nej, jag vet. Det hade ju varit ganska lätt att säga att då kommer det vara klart. Men vi vet ju inte det och det måste vi på något sätt lära oss att leva med. Det kommer att bli bättre och bättre. Eh, det är väl helt klart. Det kommer säkert vara ett antal jobbiga veckor. Sen kommer det successivt bli bättre. Allting talar för det. Eh, vi får mer och mer vaccinera fler och fler. Vi kommer också till en årstid och vad vi lär oss från förra sprids mycket mindre. Så att det kommer säkert att bli bättre. Men eh, för att det ska kunna bli bättre så måste vi ta det här gemensamma ansvaret ytterligare ett antal veckor framåt. Vi sätter punkt där. Tack så mycket Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Tack också Rafael Kavati som är intensivvårdsläkare och chef på IVA i Uppsala. Vi ska till Kina nu, där allt färre väljer att gifta sig. De senaste åren har antalet äktenskap minskat dramatiskt. Sveriges Radios Kina-korrespondent Björn reste där hela landet. Hej, ni har, ni har. Sexåriga Shuzhu, eller Sharon som hon också kallas, kommer cyklandes i vårsolen i Shanghai. Hon brukar cykla, säger hon. Ni <laughs> hon är högutbildad med doktorsexamen och på ett internationellt här i Shanghai. Och hon är ogift på, säger hon. 呃，不会想，就是可能有时候觉这个事情挺好玩。如果有个人 Nej, inte egentligen, men visst, ibland tänker jag att det hade varit ännu roligare att ha någon vid sin sida som även kan stötta mig om jag skulle stöta på svårigheter. Men det är inte så att jag absolut måste hitta någon innan jag når en viss ålder, säger Sharon. 没有那么强烈的 意愿说：“我一定要在什么年龄之前找到这个人。” Äktenskapet i Kina har en stark ställning, både kulturellt, det finns som reväntan på unga vuxna att de ska gifta sig med någon från motsatt kön. Men efter en topp 2030 antalet par som gifter sig automatiskt 40 procent. Det beror delvis på att det finns färre unga i Kina, men även på äktenskap anges som förklaring. Sharon är inne på den linjen när jag frågar om vad hon ser som orsaken. 在中国，为什么是有这样的趋势呢？ Mm, våra generationer, särskilt om den är helt andra förutsättningar jämfört med våra föräldrar. Vi har många fler möjligheter i livet och vill se mer av världen, säger Sharon. 所以自然而然人都会想多多要看一看。嗯、呃，另外一个我觉得是 och lägger hon till, en del har nog sett hur deras föräldrar kämpat i dåliga äktenskap där partnern introducerats av släkt och vänner och det har nog satt sina spår så att de inte själva vill göra samma misstag. Det 所以这也可能会影响到他们自己说，我我想要自己去找到一个更合适的人，而不像父母那一代。 det sociala trycket från släkten att gifta sig kan vara stort, särskilt på kvinnor och då framförallt högutbildade singelkvinnor som Sharon som stigmatiserats som köngny, överblivna kvinnor som tappar sitt värde ju äldre de blir. <laughs> <laughs> Tidigare var jag rädd att få den stämpeln, säger Sharon. Nu för tiden är min känsla att ordet används mindre ofta. Sharon säger att hennes föräldrar respekterar hennes val att gå i sin egen takt och inte känna att äktenskap är ett måste. Och övriga släktingar har i princip gett upp hoppet, säger hon med ett skratt. 他们觉得没有人可以很容易佩戴上我，所以他们放弃了。 <laughs> <laughs> Även om trenden alltså pekar neråt så är det från relativt höga nivåer och det är fortfarande en större andel som gifter sig i Kina jämfört med exempelvis Sverige, EU eller övriga Östasien. Så kanske kan man också se det som att Kina blir lite mer som vi. Särskilt på den rika östkusten omkring Shanghai. Här rapporteras redan siffror i paritet med OECDs snitt. I en annan del av Shanghai hälsar jag på hemma hos Lingar då. Hej, ni hao, ni hao. Ah, ah, jag är lite andfådd efter att ha släpat min resväska uppför trapporna då jag är på resande fot. Ling Erdo är 26 år, alltså ganska precis i det åldersspann mellan 25 och 29 när de flesta gifter sig i Kina. Men själv har hon inga planer på att gifta sig inom de närmsta åren, säger hon. 不太会，不太会。我我觉得我们这一辈九零后 <laughs> 普遍大概率对婚姻都是有点失望的。Nej, knappast. Och det är nog många i min generation som inte har så höga tankar om äktenskap. Jag har många vänner som lutar mot att det är bättre att leva själv, säger Linger då. 比较多的朋友，呃，慢慢慢慢倾向也会倾向于就是自己生活。 Lingardå jobbar inom modebranschen som sminkös och hon säger att hennes egen tveksamhet till äktenskap förstärkts av att hon tidigare varit bröllopssminkös. 到十几场或者上百场之后，你就心里觉得全都是一样的，然后再包括。 <laughs> när man gjort över hundra bröllop så inser man att det är rätt mycket samma sak och dessutom så blev jag ju kompis med några av dem jag sminkade och fick höra från dem hur det blev sen. Och faktum är att de flesta har skilt sig, säger Ling Erdo. 也是大部分都离婚了，所以的话，我也也我就是不想选择婚姻这样子。Ling Erdo Jag hör ingen höjer på en helt annan dator just nu. Hur äh, vart Björn? Den har varit eh, bra, bara sätt och eh, vis. Eh, <laughs> jag minns inte något vad jag gjorde här egentligen. Jag försöker bara komma på något medan jag pratar. Eh, men det sprack. Eh, det har varit eh, en bra... Jag, en studsmatta har jag gjort. politiken. Och männen har egna krav på sig. De förväntas som regel stå för lägenhet, bil och brudgåva. Sammanlagt en enorm kostnad 22-åriga Xie, som jag träffar ute på stan i Shanghai säger att han blir när han tänker på äktenskap och säger att han inte har några planer på att gifta sig för närvarande. Jag FSC säger att lägenhetspriserna i Shanghai och på andra platser är så höga att det nog bidrar till att många gifter sig senare. 31 åriga Xue däremot, som jag träffar en bit bort, är redan gift och han tycker det är bra att färre gifter sig idag. Det visar på större individuell frihet, säger han. 其实我们可能就会选择结婚、不结婚或者离婚这种方式，因为我相信这其实是一种更加自由的表现方式。Och det är väl det som är frågan. Är det ett problem att färre gifter sig i Kina? Myndigheterna tycker i vilket fall det eftersom äktenskap till barnafödande och Kinas befolkning åldras snabbt samtidigt allt färre barn och de som föder barn utanför äktenskapet riskerar både böter och problem med folkbokföringen. Sharon säger att hon förstår myndigheternas perspektiv men att hon tycker det kanske snarare är en fråga om hur inkluderande samhället kan vara för ogifta par att föda barn. 它有没有那么大的包容性，它愿不愿意这种情况这样去发展？Där finns det fortfarande ett frågetecken vilken väg regeringen väljer att gå, säger hon. 这个是有一个问号在那边的。Björn Shanghai. Nu ska det handla om ett eh, uttalande som fått eh, många reaktioner både i sociala medier och på en del ledarsidor. Statsminister Stefan Löfven eh, säger till Dagens Nyheter citat “Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin”. Med VPK menas då Vänsterpartiet Kommunisterna som var namnet på Vänsterpartiet från 67 till 1990. Eh, det här händer då när intervjun handlar om Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i förhållande till eh, Sverigedemokraterna. Då hade Jan en fråga. Då frågade Jan så här, citat. Lutade sig under många år mot VPK när det partiet hade nära relationer till kommunistiska regimer. Varför skulle inte borgerliga partier kunna hålla en liknande distans till ett samarbetsparti? Och Löfven svarar då, citat. Det handlar om vad man står för här i riksdagen, inte bara om vilka kontakter man har. Det var illa nog med VPK och kommunister och det fick de veta. Kommunister och socialdemokrater har alltid varit luven på varandra. Aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin. Och många har då reagerat på det här. Eh, bland annat Patrik Kronqvist eh, som finns på Expressens centrala ledarsida. Välkommen. Tack så mycket. Vad var det du reagerade på? Jag reagerar på uttalandet att det inte är sant. Vänsterpartiet kommunisterna hade länge som mål att avskaffa demokratin i Sverige. I deras idealsamhällen fanns det och i de regimer som de upprätthöll relationer med så, så levde människor i förtryck. Och det här är ju självklarheter för de flesta historiker och det har varit självklarheter alltid för tidigare socialdemokratiska partier. Det fanns ju en anledning till att VPK under lång tid in i utrikesnämnden och i försvarsrådet, man litade på dem helt enkelt. Man tyckte inte att de var demokratiskt trovärdig. Det som Stefan Löfven säger idag, det är någonting nytt. Eh, om man ska ta honom på orden så har ju han en problematisk syn på, på Vänsterpartiets historia än vad man själv har i Vänsterpartiet. Det, det är därför som reaktionerna har blivit så stora. Finns det en risk att du över... Eh, nej, jag tyckte att ni, det var bra där att ni läste upp hela citatet. Jag, jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Om man säger att Vänsterpartiet kommunisterna alltid har stått upp för demokratin så så får man anta att han menar det helt enkelt. Och, och det, är, det är problematiskt tycker jag. Varför säger Stefan Löfven så här tror du? Jag, tror att jag ser något som ett tecken på att han inte riktigt är grundad i, i Socialdemokraternas valstrategi. Det, den här, eh, att de vill få diskussionen att handla om Sverigedemokraterna och deras demokratiska brister. Men, men Löfven bottnar inte riktigt i det. Han har inte funderat igenom frågan. Eh, det känns som att han improviserar och då blir det sådär. Och det, det märks även på andra sätt tycker jag i DN-intervjun. Han, han pratar om att att det är att inskränka demokratin, att vilja avskaffa pressstödet och bidragen till folkbildningsrörelsen också. Ja, vi hinner inte gå igenom hela det, men... den artikeln här. Ja. Eh, Anders Lindberg ja. måste vi hinna fråga också. Aftonbladets, eh, du finns på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hur reagerar du på det du läste och det du hör här? Nej, men det, det, jag förstår ju att borgerligheten gärna vill ha en diskussion om, om Vänsterpartiet istället för SD. Och det, det, det, har de ju försökt med ganska lång tid och nu gav ju Stefan Löfven dem ett, ett köttben här kan man säga. I sak är det ju så att Vänsterpartiet kommunisterna naturligtvis inte för demokrati. Eh, det finns ingen demokratisk kommunism och, och lika lite som det finns någon demokratisk rasism om man ska jämföra då med, med SD. Men, men det intressanta ja, det är ju just att att om man ställer partierna mot varandra så finns det ändå en Och om jag då får gissa eh, vad Stefan Löfven menar så är det att skillnaden är just att, att Vänsterpartiet, de var ett hot mot demokratin på 50-talet, på 60-talet och tidigare än det. Eh, de reformerades kan man säga från 70-talet och framåt. Men de var definitivt ett hot mot demokratin och lojala mot Sovjetryssland. Eh, Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin idag. Och ska man titta på ett parti som grundades 1917 som Vänsterpartiet och ändå har reformerats eh, så är det en skillnad mot Sverigedemokraterna som grundades 1988 och inte har reformerats. Och därför blir det intressant att liksom ställa historia. Eh, sen så skulle jag säga att just det, citat, det uttalandet, det är ju felaktigt. Eh, Vänsterpartiet kommunisterna var inte demokrater. det, det, kan man inte säga. Däremot så kan man inte säga demokrater efter att de reformerades och tog bort H1. Eh, och det är trots allt ja, 30 år sedan. Anders Lindberg, oavsett om eh, borgerligheten som du uttryckte det gärna skulle vilja ha en debatt och, och diskutera just kopplingen VPK eller Vänsterpartiet istället för kopplingen till SD. Är inte det här ett anmärkningsvärt uttalande trots allt? Alltså jag tror ju, jag tolkar det inte riktigt så som tolkade att, att Stefan Löfven inte kan valstrategin och sådär. Eh, det är möjligt att han inte kan det, det vet inte jag. Men jag tolkar ju det här snarare som att man pratar om lite olika saker. Eh, han vill ju prata om den liberala demokratin idag och om den är hotad. Och tittar man på det så är den inte hotad av Vänsterpartiet idag. Den är hotad av SD. Och, och, och, det är den skillnaden som han vill lyfta fram. Eh, sen så tycker jag det är olyckligt att man skulle försöka trass, trassla med den där frågan därför att det är ju också så att, att socialdemokrater och vänsterpartister då Vänsterpartiet kommunisterna har ju legat i luven. ända och äntligen är det dags för kväll med Svegot igen. Sista sändningen för det första kvartalet av 2021. Det är alltså den 29 mars. Eh, jag tror att vi är redo för ett ganska bra avsnitt. Jag vågar lova det. Det, kommer bli, det här kommer bli ganska bra. Eh, eller vad tänker du Magnus? Jag håller med. Jag tror också att det kommer bli ganska så jäkla bra. Alltså. Vi har så mycket olika saker att prata om och det har hänt så mycket roligt. Och, Går det att höja er volym lite grann? Ja, absolut. Det kan vi göra. ja, <laughs> ska du teknikgreja så kan du höja mina hörlurar lite med. Ja, alltså, oj, oj, oj. Det, är så här. det här är så här det funkar när vi inte vi, vi är så upptagna med att prata om massa spännande saker ja. off air så att vi glömmer bort att soundchecka. Nej, men eh. jag hade bra ljud kan jag säga, tills precis när vi gick i sändning, då sänkte han dig. Uh, men eh, nu då, hör, hörs vi bra nu eller? Uh, ja, lägre än vad jag hörs, men uh, det är väl det är spännande för lyssnarna att få lite och dynamik. Koncentrera i. sig och lyssna lite. Ja, jag vet inte, vi kan höja lite till. Vad tror du om det här då? Jag hör ingen skillnad. Uh, jag, tror att ni, jag tror att håller på att höja på en helt annan dator just nu. Ja. <laughs> Kära, dig, hör, <laughs> hur har helgen varit Björn? Den har varit bra. Den har låtenhet på alla tänkbara sätt och vis har den varit. Uh, <laughs> jag minns inte något vad jag gjorde i helgen, så att jag försöker bara komma på något medan jag pratar. Uh, men det sprack. Uh, det har varit en bra... Jag satte ihop en studsmatta har jag gjort. <laughs> det är bra gjort Björn. Roligt att det är det jag kan minnas. Vilka är Nej men det var det på titeln. Kommer ni ihåg att vi hade vi i helgen också? Att han satt på en studsmatta. Jag satt. Jag har suttit på en ung... Precis. Eh, Ojo. Den unge tröst. Donationer, eh, både i kryptovaluta och eh, som, som man höll på med förr. Nu vill jag bryta in. Det är viktigt. Nu, nu, ut. Eller för det annan sändning. Ja, nej, jag vill. Det här är vår... tiden. Och när jag har fixat ett möte. Och... Ja. Uh, eh, Nyvaxen Holm. Uh, på 72. 200. Så är Ja, men det förstår jag De har ju... Nej, men jag... De allra värsta konspirationerna om vaccinet åt sidan. 75 plus, vilket ju var de som skulle kunna få, gå på eh, Så är man för det här. Man, liksom, det är inte för att dö eller så. Jag är rädd. Kul dra på om man inte har immun. Och som det är, vilket de skallar, bara wow, mikrochippen kommer ända till, jag vet inte vad man ska följa 75-åringar för, det är väl går och handlar på Domus eller vad 75-åringar gör. Eh, men, men jag förstår dem. Jag, jag, blir inte upprörd. Jag blir bara, jag tänker mest på att det är lite som en Bruce Springsteen-konsert. Alltså, dels liksom längden på kön och dels personerna i kön. Det, alltså, det kändes jo. precis likadant. det är ju inte konstigt. Ehm, det är det ju absolut inte. Det är snarare i så fall om man ska titta på, ehm, om man nu leker med tanken att vaccin kommer att göra sådana underverk så är det ju tragiskt att man inte har kommit längre. Att, att folk ska stå och köa i flera timmar för att få sitt vaccin så de ska kunna ut och ta en öl eller få krama om sina barnbarn. Mm. Eh, jag menar, det, det där det har ju skötts oerhört illa. Mm. Ja, tack och lov så är det ju inga mikrochip i vaccinen. Eh, tror jag inte i alla fall. Vad vi vet. <laughs> nej, men jag tror inte det. Alltså, nej, kom tror igen nu. <laughs> liksom, nej. Och, <laughs> och i alla fall så... Nej, men det är klart, jag pratade med en, en sån här eh, äldre människa eh, för inte så länge sedan. Hon eh, var ju också livrädd. Hon var ju rädd för att oss till döds. Och då sa jag det att jag har det här, och det är alltid vi pratar assistans. Den såg till att det kom ut en rapport där det stod med, med all önskvärd tydlighet att man kvävs av corona. Och jag förklarade steg för steg hur det här hade blåsts upp. Och, och hon sa det att ja, nej, det är fruktansvärt och de ljuger och sådär tänkte jag, men vad bra, då är vi överens. Men jag ser fram emot att få vaccin den här corona av. Nej, det vill man inte. Att nu ska jag aldrig mer försöka med vederbörande. Mm. Liksom, utan att tänka på de här sakerna. Precis som att barn ska få vara barn så kan väl de här gamlingarna få vara gamlingar. Det är upp till oss här i mitten. Vi blir väl likadana kanske när vi blir äldre. <laughs> jag vet inte. Ja, nej alltså så här, och jag, jag, är ju inte sin i den stora, det finns jättesaker som gör att jag tycker man ska vara väldigt skeptisk i Men jag har svårt Alltså det är mycket jag är arg på den där generationen för. Att de går och vill stoppa i sig experimentella vaccin. Eh, inte så, liksom. Det är bättre att det provas på dem då. Mm. Om man ska vara sån så visst. <laughs> jag ska se om ni var vakna här. Jag vill ha lite protester, men ni håller tydligen med om detta hemska påstående. Där fick du oss. Ja men det är väl inte det, vadå? Jag, <laughs> jag tycker, eller vadå? Det är väl rimligt. Alltså det är väl det att mm. finns alltså de inte, vi är ju, ja, nej precis, det är väl det, är väl det kanske. Um, annars eh, under helgen så kunde det ha sett ut så här. Så här såg det nämligen ut eh, för Björn Söder i helgen. Han har gått ner i vikt va? Ja det måste han ha gjort. Fantastiskt. Ja, liksom. precis, det var ju som hans morotsdiet nu. Nej, Bra jobbat. Och gått, gått upp lite i ålder också. <laughs> Men IQ är där den alltid har varit. Men alltså, eh, kommer du ihåg när han, eh, vad hette han, han blev sedermera anklagad för att ha hållit på och betett sig illa mot kvinnor. Gick ju ner i vikt så in i helskotta. Eh, Lasse Kroner. Lasse Kroner, ja. Alltså sen han gick ner i vikt så, så här, han kom tillbaka i rutan, Lasse Kroner, man bara nej, det är det inte. Så här, det är ingen idé, jag vill inte se dig mer. Um, han var inte, alltså, tjocka människor är mer fryntliga, va? så att jag har mer förtroende för tjocka människor än sådana här nysmala människor, det bara obehagliga. Ja. Var det det största problemet med den där bilden som jag just visade? Ja, det var det största problemet. Jag vet inte. Ja, men det var, det var väl det, det mest oförutsägbara, att han hade gått ner så pass mycket Ja, precis. Det här Israel, det är ju, vadå, det är ju han. Vi har tjatat om i 20 år nu. Ja, han var tydligen nere på någon, någon typ av jag vet inte, valobservatör eller om han, vad han nu gjorde nere i Israel och Ja. hejade på... You could have a I'm a Blik.com har vi lavet påskeharen. NOS Elvis Radio. Never found a four-leaf clover to bring good luck to me. No rabbit's foot, no lucky star, no magic wishing tree, but I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky, lucky when I found you. Oh, oh yeah. Got no rainbow around my shoulder no horseshoe on my door. But I got you to hold me tight, and who could ask for more? Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. lucky when, when I found you. When I found you. I always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost so won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day. And then I'll know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. lucky. When I found you, I found you. I always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day. And then I'll know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. lucky. When I found you, I found you. answer your unspoken prayer. Little things you're doing don't turn out right. Don't you worry, darling, I'll be there. There when I need to know that there's someone who cares. So if your new love isn't your true love, don't you worry, darling. This is Always Elvis Radio. went and bought myself a ticket and I sat very first row. Curtain, but then when they turned the spotlight, little my strutting, very nothing. Is on a toad. hit the ground. She winked at the audience and then she turned around. She had a picture of a cowboy tattooed on her spine, said Arizona 1949. Yeah, tell you people, little Egypt doesn't more. She's too busy mom, taking care of shopping at the store. Cause we got seven all day long, they crawl around the floor. Martin, and you're listening to Always Elvis Radio from Memphis Mansion in Randers, Denmark. When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so if you don't greet me right. Don't you ever saw me once, he saw me twice. But we me nice. I know that you've been told it's not fair to tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, but treat me nice. Make me feel if you really care. Striking your pretty fingers, what do you want to do? ask me to, If you don't behave. I'll walk right out on you. If you want my love, then take my advice. Reunite. Make me feel at home. If you really care scratch my bum your pretty fingers through my hair. Oh, oh, oh, no, I'll be your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love and take my advice, dreamy night, dreamy night. Every like to be a little certain, and you could wear a smile instead of a frown. How would you like to be a little kangaroo, a hopping up and down, and I could have you. 60-tal. As well as deliveries of healthcare. We need to focus on delivery rather than hesitancy. It's a big issue around making sure that people who should get the vaccine actually get it by putting in the infrastructure that makes it easy for them to get it. I think that that's the key. Grateful to both of you. Thank you. Dr. Chris Smith, consultant virologist at the University of Cambridge and presenter of the Naked Scientists podcast. Do look out for it, especially on Global Player. And Dr. Winston Morgan, reader in toxicology and clinical biochemistry at the University of East London. This is LBC. I'm Eddie. The headlines at 5 o'clock. The UK's COVID figures for the past 24 hours deaths 56, new cases 4,000, and just under 400,000 vaccinations police cleared over the Sarah Everard vigil. While the footage obviously gave cause for alarm, uh, the footage often does, I was pretty confident that those cops would have behaved appropriately and made the right decisions. There's a huge amount of work to be done now to regain the trust of the women of this capital. Scotland's lockdown eases. From Friday, the current stay at home rule will be lifted. However, the stay at home rule is being replaced for the next three weeks at least by a requirement to stay local. Black people are to have the vaccine. We don't want you to get sick. We don't want you to die. So please, hear us. And when your turn comes, take the jab. On your radio, on Global Player, and Play LBC. Leading Britain's conversation. This is LBC. From Global's newsroom at 5 o'clock, a report has backed the police handling of a vigil for Sarah Everard in South London earlier this month. Inspectors found Metropolitan Police officers did act appropriately, despite widespread allegations of a heavy handed response. Organisers say they're disappointed but not surprised by the conclusions. Policing Minister Kit Malthouse says officers were in a difficult position. While the footage obviously gave cause uh, for alarm. Uh, the footage often does. Um, I was pretty confident that those cops would have behaved appropriately and made the right decisions. And I'm very pleased that the inspectorate has come to a very quick report, and thanks to them for doing it so fast. First Minister Nicola Sturgeon has confirmed Scotland's stay at home coronavirus rule will come to an end on Friday. People will be asked to stay within their local council area for the next three weeks instead. Hairdressers, click and collect retailers, and garden centres will be allowed to reopen from next Monday. A World Health Organization study has concluded it's extremely unlikely COVID 19 leaked from a laboratory. The findings are a result of a joint study by Chinese scientists and a team sent to Wuhan to investigate the origins of the pandemic. Their report says it's likely to have spread from bats to humans via another unknown animal. Dr. Peter Ben Ambarak is leader of the WHO mission because of the strong suspicion of certain bat species uh, being the host of this virus and, and, and having found uh, other relatively close virus strains to SARS-CoV-2 um, in the region, also in, in, in Southeast Asia in general, where these bats are living, is a strong indication that that's where the source is Labour is calling on ministers to provide clarity on the future of Liberty Steel's plants in the UK. There are concerns thousands of jobs could be lost if the firm collapses. The business secretary, Kwasi Kwarteng, has refused to rule out the prospect the firm could be taken into public ownership. Forecasters have recorded the UK's warmest March day in 53 years. Temperatures reached 24.2 degrees Celsius in St James's Park in central London this afternoon. Similar conditions are expected in parts of southeast England tomorrow. In the city, the FTSE 100 has closed up 35 at 67.72. The pound buys $1.37 and a euro 17. And the weather, further spells of rain in northern Scotland and parts of Northern Ireland overnight. Clear and dry across England and Wales. A low of 3 degrees. From Global's newsroom, I'm Thomas Watts. This is LBC from Global, leading Britain's conversation with Eddie Mayer. Earlier this month, after the body of Sarah Everard was discovered, a vigil was held in South London, near where she was last seen. Reporting for LBC that night, James Goodison. There was supposed to be a vigil here tonight for Sarah Ed, cancelled after organisers of. All right. musik för vuxna öron. Det här är Guldkanal. 80-tal. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. <laughs> are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Mm-hmm. hearted. I couldn't find a day, I didn't feel alone. I never meant to cry, started losing hope, but somehow, baby, you broke through and saved me. darkest nights. You're the riverbank where I was baptized. And the demons that kill in my freedom. Let me lay it down. slaves. Africans had as many slaves as anybody. You brought women in the house. You kept the men out in the fields. And that's the system. And so women are going under Stockholm syndrome. Now, a lot of cucked men are, are, are, are wearing the mask and virtue signaling and, and, and wanting to stay in and wanting to get their Uber Eats and wanting to commute because they, they think it's fun and cute and they, they drink gallons of soy a day. But this, this, this is the total diabolical takeover where again, it's so over the top on purpose to get a lot of people to be subconsciously scared. So they go, well, this couldn't be a takeover. I'm just going to submit to it. Incredible. I have a stack of just unbelievable COVID-19 news, but just look at this stack, ladies and gentlemen. Look at this that dovetails with it. If you're a radio listener, you can just search into anything I'm saying. You'll pull it up. What the crew does. Look at this. AP. Dear normal. Were you really that great in the first place? By a Sophie Rosenbaum. This reads like the darkest ever written, but it's real. And I'm going to take the time out, even though this is four nightmare pages of evil, and I'm going to read the damn thing on air, bottom of the hour. And it says, we're going to lock you in your house and you're going to love it. And you're only going to leave when we say you can. And it's not about the COVID. It's about the earth. Wow. I mean, wow. They're just going for broke all the way to the end game and not doing the sub steps, I guess, because the public submitted so beautifully. <laughs> Whoa. And it shows people in circles and, and, and by themselves and, you know, Biden at his rallies with nobody there. This is so, and then they admit later it's about carbon, and I've got all the articles right here admitting that only China will be allowed to go outside, no one else will. I'm just total dystopia maximum evil out of the gates. Just <laughs> wow. So we've got that information right here for you. I'm getting chills just every millisecond right now. And then you've got the fear mongering. CDC director warns of impending doom, destruction like a hydrogen bomb. She said, I'm scared. Don't come out. Keep your mask on. So did Biden. That's all coming up. But I've been spending usually the first hour on this first. No, let me hit the other big news because we're caught in a globalist, ultra massive pincer attack. And it all ties together. What do they hit us with? What's in the Banff Canada 2006 world government meeting that was leaked to Lou Dobbs that they confirmed was real? That I made the film Endgame based on a lot of it. So almost a three hour film, about 20 minutes is on that. They said, we'll use the threat of a virus, then a lockdown that causes migrant refugee surges, and that'll put the UN in charge because we control the third world countries and the refugee centers and the countries have signed on to treaties where the UN controls the refugees and we take directives from the UN. Trump, one year into office, got us out of that. Biden signed it back in on day three. So we are under officially UN control of our borders. And that leads us to this. I wanted to pull this article up from a few years ago just to document why this is all happening. Revealed UN plan to flood America with 600 million migrants by 2050. 73% population would be immigrants or their descendants. You see that, ladies and gentlemen? You see that right there? Oh, oh, but when we did that, Snopes said it wasn't true. Here's the UN.org, where the documents come from. Replacement migration is a solution to declining and aging populations. Here's the actual UN document, the UN Migration Pact that Obama signed us onto that we are now under because Trump pulled us out. They put us back in. It's all right there. Isn't that interesting? And we're going to tie it into the huge news when we come back on the other side. Our team has only been in South Texas for about 27 hours. They've already found a giant new center that can hold 20,000 people at least being built. They found other centers being built and have already documented four other giant known centers that have people stacked on top of each other like cordwood. And then we saw a Daily Caller report saying, oh, there are hundreds of illegals and others and unaccompanied children at the airport in South Texas loading onto planes with no ID, loading onto planes with bags of cash and envelopes of cash controlled by the Democratic Party being sent all over the United States to disappear into God knows what in countervention of federal and state law, which Biden hadn't signed an executive order that could be overturned by courts. Uh, they're, they're, they have not changed the federal law. This is all lawlessness on purpose. And he said surge the border. Yeah, there's incredible drone footage that our team just shot yesterday. And they're so busy collating all of this that, that, that it's in the Owen Schroyer War Room section. But I'm going to create a border in crisis or border under invasion section at Bandot Video today. In fact, get the guys that are over Bandot Video, the IT guys, are the ones that create the new section. Rob Dew was up until eight at night. He can do it, but he's not here yet. I understand he's busy. So I meant to do that before I went live today. Get them over here right now. We've got to create that border invasion site so we can say you know, drone exclusive drone footage of giant new invasion, UN invasion migrant center being built and just all the, and they've got them on hover boats and our team out there just absolutely kicking ass. The problem is it's all being dumped on the Owen Schroyer channel, which is popular, but nothing compared to our shows, nothing compared to Infowars.com. Hide your light under a bushel. Everybody go band.video, forum section, download the videos, re-upload them other places. And it's key to not give us YouTube, Facebook, or Twitter will ban you. It is key when you grab our videos and share them, don't use our names. We don't care about the credit. We care about saving the country and the planet. Oh my gosh. And there's a huge article that where we're not hiding the light under a bushel at Infowars.com. We're going to cover when we come back. Break the Biden building giant child smuggling center at Texas border. That video. And then this one. Flights from South Texas packed with illegals carrying aid envelopes report illegal aliens, they call them migrants, that's a UN third world invasion force, receiving wads of cash, flying without ID, witnesses say. Well, I thought, well, that's in the Daily Caller. That's at newswars.com. We're, we're, we're 20 miles from that airport. So we went there, bought tickets, got into the airport area and documented it. It's coming up. Exclusive video, Infowars.com. Illegal immigrants with envelopes of cash seen at airport flying around the U.S. Shocking legal activity caught on camera. Owen Schroyer talks to illegals violating law at behest of Biden. Hey, everybody. Confused? I cannot remember the time that I did 50% off on Emirates Essentials because these are private labeled, top of the line, organic oils, essential oils, organic. I like to use so much in most houses now instead of being timber because. brickers. Value I booked it. Probably not made it, but uh, yeah so it's better than a tie. From the Sky News Centre at 5, the head of the World Health Organization's warned his own expert study into the origins of coronavirus is not extensive enough. Tedros Adhanom says there'll need to be more examination of whether a lab leak was to blame. Their report says the pandemic most likely began with infection spreading from a bat through to another animal. Dr. Thea Fisher from the WHO says they are looking at whether COVID 19 was around before it was found in Wuhan. So far, we have not been able to document any substantial transmission of SARS coronavirus in the month preceding the outbreak in December. However, we cannot exclude that there have been milder cases that have gone under the radar. A police watchdog says officers did not act inappropriately in their handling of the Sarah Everard vigil in South London earlier this month. The Inspectorate of Constabulary found officers had responded in a proportionate way. A coroner's called for Boris Johnson to launch a public inquiry into the handling of coronavirus after the death of a nurse just a few days after giving birth. Mary Agyapong died at Luton and Dunstable Hospital last April. The UK has recorded another 56 coronavirus related deaths in the latest 24 hour period. There have been a further 4,040 reported cases. The trial of an ex police officer charged with killing George Floyd last May has been played emergency call made by a mixed martial arts fighter. Donald Williams told the court he was too scared to intervene as he watched the white officer restrain a black man with a knee on his neck. At some point, um, did you? Made 11 changes for that match, and he says that he's now being. But, and he says that's now given him a decision to make. It's good to have a selection headache with regards to the, the strength and depth we've now got. And yeah, it'll be a difficult task to, to pick the team. Meanwhile, Rebecca Welsh hopes that she can be an inspiration to other women after becoming the first female referee appointed to take charge of an English Football League game. Oh,

Jag Ska be att få ställa upp, men jag vill ha dig naken då. Målande låten. Det var ju Vreeswijks Hönarna. Vad blev det av henne? Vart de broiler eller hur gick det för henne? Här ska ni få en fortsättning. Äntligen kom den stora dagen, Agda la sig magen. Tuppen spretade med klorna, sen så tog han sats för att hoppa på hona. Sen så kom han styrde med näbben före med den han styrde. Och då gick det på detta sätt, tupp fan bommar rätt och slätt. Som resultat utav den smällen gick apparaten av på flera ställen. Far man fram som en raket så får man gå med den i gipspaket. Frågar man Agda sen om hon gråter svarar hon endast nu är jag lycklig åter. Världens älskare har jag fått, chipset river så jädra gott. patrioter. Världens älskare har jag fått, chipset river så jädra gott. Patrioter. Världens älskare har jag fått, chipset riv så jädra gott. Jag bor i Läppebo, ett ställe där svänger om. Det är lätt att tro att ingenting händer som är av intresse så här emellan kammaren och fjöset. Men det är tjo och hopp och det kan du ge dig på och aldrig stå på kalaset och förresten så har man väl inte det roligare än man gör sig. I förra veckan så fick Katta åt Andersson en sladd och gick i spinn framför Föchtebron och braka ihop med Per Edvin när han kom på sparken. Förra sommaren hade jag en tand som inte satt så bra jag kunde vicka på och jag hade kul till jul i Läppebo. Vilken Läppebo? Ska ni tro? Är det fest är det bäst och aldrig tar det slut på fröjderna. Och hemmaröjderna. I Läppebo. Vilken Läppebo? Ska ni tro? Under Läppebo. Är det fjong håll länge leve Läppebo. Här nere i Läppebo där mår vi och smörjer oss och vi har knog, vi försörjer oss och vi hugger ved åt varann och bär varandras börda. Och det är alltid ös i veckan om jag vill få slå mig lös. Till helgen så spar jag till en liten finne som jag får klämma ut på lördag. Men så ibland det sägs av någon dum turist. Åh, hu vilket plejs och gud vad det verkar trist. Jag brukar svara du grabben, jag är aldrig ensam. Jag har en myrstack som är tam, det är det värre än i stan. Han heter Krylbo han och äter socker ur min hand. I Läppebo, Vilket Läppebo, ska ni tro. Under Läppebo, är det fest eller bäst och aldrig tar det slut på fröjderna. I Läppebo, Vilket Läppebo, ska ni tro. Under Läppebo, är det fjong och igång länge neve Näppebo Ska ni tro? Under Läppebo Heden för Ljong håller igång länge neve Näppebo Kom min lilla flicka ska vi dansa en vals Kristina, vi är 80 Vi är fria Att göra vad vi vill i en dansmelodi Kom min lilla flicka Sokolorörelsen i Tjeckoslovakien Italienska Balilla Women's League of Health and Beauty i England och även tyska Hitlerjugend. Många av dessa rörelser var dock aldrig politiskt knutna och få hade fascistiska band. Detta låg i tiden, spontant och oplanerat. I Sverige kom detta att bli en stor del av det snabbt växande föreningslivet. Här avfyrades även bastukulturens första rakettrend. Idrottsföreningar och lokala kommittéer arbetade för en bastu i varje lokalsamhälle och man markerade på kartor över landsbygden hur bastubyggandet framskred. Ingenjörsvetenskapsakademins ångvärmeinstitut konstruerade en bastuugn som betraktades som en citat i hög grad förbättrad lösning av hela uppvärmningsproblemet. Slutcitat. Flickor och pojkar for på gymnastikläger och även industriarbetare ingick i detta stärkande program. 1934 satt redaktör G. Apelqvist vid stranden av Vättern och skrev. Det kan inte vara till annat än välsignelse att öppna mig för en medborgare, att få komma ut i naturen, se delar av vårt fagra land, få tillfälle att frottera sig med kamrater från andra trakter och andra verksamhetsfält, få idka friluftsliv och kroppsrörelse, få vila och rekreation, det sociala värdet av dessa läger kan näppeligen överskattas. I en tid då splittringens anda tränger fram på alla områden och förbittrar samlevnaden är gärd i motverkande syfte en tillgång kan och bör utnyttjas. Nationalpoesi lämnar här plats för saklig prosa. Här blommar sekelskivan vandrevågel ut igen dåtidens motkraft till industrialiseringen som också kom att ge den då samtida brittiska scoutrörelsen ny kraft. Ett uttryck för längtan till det ursprungliga fördärvet tar sig uttryck i kroppen och det nationella. Skillnaderna under 30-talet var stora men den kulturellt viktiga var dragen tvärt mellan det urbana och lantliga. Bönders liv och villkor skildrades tydligt inom press, film och litteratur. Medan många andra länders kulturella gränsdelades i och med andra. I Sverige blev mötet mellan stadsbon och bondebefolkning förstärkt i tidens avspårberedskap. Militären fick en o i landsbygd i Sverige. Ungdomar fick en idé som berör Kroppens upptäckt skedde och utforskning Hakon A skriver år 135. Alla, ser alla har rätt när de var på sitt sträva efter samma mål. Pamela, var gång du blundar, vem är det du tänker på? Pamela vill nå dig, jag kan förstå dig, vi är samma sort vi två, aha. Även om vi har brutna vingar står livet aldrig still Pamela, jag lovar, vinden blåser dit vi vill Pamela, jag känner att någonting händer Vart är vi på väg någonstans? Aha. Pamela, jag drömmer Ska det jag gömmer kanske få en ärlig chans? Aha. Det är så svårt säger allt jag vill. Pamela, jag hoppas att du stannar lite till. Det är bara dig jag tänker bara väntar att få ha dig nära mig. Aha. Pamela, jag letar tills jag får veta varje hemlighet hos dig. Aha. Jag tror att någonting fint kan hända. Det börjar här och nu. Pamela, den enda som får mig känna så är du. bara dig jag tänker på. Jag vill aldrig mer att du ska gå. Pamela, jag längtar, jag bara väntar att få ha dig nära mig. Aha. Pamela, jag letar tills jag får veta varje hemlighet hos dig Aha, jag tror att någonting fint kan hända Det börjar här och nu Pamela den enda som får mig känna så är du Aha, Pamela den enda som får mig känna så är du tycka vad de vill. För inte är det någon mening att man slåss i någon förening. när det tjänar ändå ingenting till. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hurtigsvall.